Zašto je Meka odabrana da bude središte islama? Događaj u vezi sa Ibrahimom alejselam koji je ostavio svoju suprugu Hadžer i sina Ismaila u kotlini u kojoj se ništa ne sije i gdje je poteklo blagoslovljeno vrelo zemzem, bez dvojbe ukazuje na to da će to područje biti pozornica krupnih dešavanja kasnije. U toj kotlini će nići naselje koje će se zvati Mekka. Tu će biti sagrađen sveti hram Kaaba i tu će biti rođen posljednji Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alaihi sellem. U Mekki će također početi objava posljednji Allahove Đelešanuhu knjige, Kur'ana časnog. Zašto je upravo Meka odabrana da bude centar poslaničke misije Muhammeda alaihi selam? Brojni su razlozi koje ističu istraživači kada govore o izboru Mekke i općenito Arabije za središte poslaničke misije Muhammeda alaihi selam. Poznati naučnik indijskog porijekla, dr. Muhammed Hamidullah, koji je rođen 1908. godine, a umro 2002. U svom dijelu o životu i dijelu Muhammeda alaihi selam, nakon govora o geografskim odrednicama koje su učinile arabijsko poluostavo srcem starog svijeta, iznosi pod A. Sociološke, pod B praktične, pod C psihološke i pod D jezičke razloge. U nastavku donosimo siže njegovih razmatranja. Pod A sociološki razlozi. Arapi se nisu bavili ni poljoprivredom ni zanatstvom. Poljoprivredno stanovništvo isuviše je privrženo zemlji da bi olako napustilo rodnu grudu ili ognjište i podleglo čarima neizvjesnog odlazeći u avanturu otkrivanja dalekih zemalja. A upravo taj pustolovni duh neophodan je preduvjet velikih poduhvata. I zanatlije su također zbog prirode svoga posla vezane za jedno mjesto boravka. Duga putovanja privlače jedino trgovce i vođe karavana, budući da su zbog posla prisiljeni putovati, pa se na to i naviknu. Slična stvar je i sa nomadima koji sa svojim stadima putuju tragajući za ispašom. Meka kolijevka islama prema riječima Kur'ana je kotlina u kojoj ništa ne raste. U takvoj sredini ni obrt ne cvate. Arapsko sjedilačko stanovništvo bavilo se tokom dva milenijuma isključivo trgovinom. Trgovina Evrope s Indijom i Kinom prolazila je u to vrijeme preko Arabije. Mekanski kurejševići bili su na čelu međunarodnog trgovačkog poslovanja predislamske Arabije – imali su trgovačke ugovore s bizantskim i perzijskim carem, abesinskim negusom, kinskim kraljem Jemena i drugima, a svake su godine putovali u Siriju, Egipat, Irak, Jemen i Abesiniju. Izvrsno su poznavali običaje, narav, zakone, pa čak i puteve tih krajeva davno prije nego što će tamo krenuti u političko i vjersko osvajanje. Pod B. Praktični razlozi. U trokutu gradova država koji tvore Meka, Jesrib, kasnije Medina i Tajf, postojala je određena demokracija koja se zasnivala na ravnopravnosti domaćeg stanovništva i stranaca koji su se tu naselili. Nije bilo ni kasta, ni viših i nižih slojeva. Poglavar bijaše tek prvi među jednakima. Ni rasa, ni boja kože nisu se smatrale važnim. Kako nisu igrali posebnu ulogu u međunarodnim odnosima, bili su tim spremni smatrati druge narode ravnopravnima. Nisu se, dakle, smatrali ni sinovima neba, ni odabranicima Božijim, ni predodređenima da budu učitelji i vođe ostalih ljudi koje bi porobili. Pod C. Psihološki razlozi Sa izuzetkom nekih priobalnih područja, najveći dio Arabije, uključujući i Meku, oduvijek je bio neovisan unatoč brojnim pokušajima rimskih, bizanskih, perzijskih i drugih vladara da je osvoje. Baš one godine kada je rođen Muhammed a.s., veliki pohod naroda na slonovima, Abesinaca, doživio je poraz pred samom Mekom. Narod koji ne dopušta da živi pod jarmom tuđe okupacije, ima slobodarski duh i spreman je učiniti velike poduhvate. Pod D. jezički razlozi. Izbor arapskog jezika za jezik poslaničke misije Muhammeda alaihi selam imao je svoje prednosti. Nijedan jezik ne može se usporediti sa arapskim u pogledu ritma, tvorbe riječi, pravila, sprezanja i fonetike. To je vrlo koncizan jezik, a u isto vrijeme vrlo precizan. Osim zamjenica, glagoli razlikuju muški i ženski rod. Brojne infleksije i bogatstvo riječnika omogućava izražavanje vrlo tanahnih nijansi, na veoma elegantan način. Interesantno je i zadivljujuće da arapski jezik nije imao potrebe da se tokom stoljeća razvija i mijenja. Proza i poezija od prije 1500 godina ne razlikuju se od modernog arapskog jezika ni u pogledu gramatike ni riječnika, pa čak ni pravopisa. Jezik radio stanica u Tunisu, Damasku, Kairu ili Bagdadu jezik je kojim se služio Muhammed a.s kada se obraćao svojim savremenicima. Isto se odnosi i na pjesništvo. Učenje iskazano na tom jeziku jasno je i ishvatljivo arapskom svijetu danas, baš kao što je bilo i narodu kojim se Allaho poslanik Muhammed, salallahu alaihi veselam, prvi put obratio.